Dantza, antzerkia, zirkoa eta musikaren bidez ospatuko da urten hogeita malaugarren ez zendaian antzerkiaren maiatza festivala. Aurtengoa gainera berezia izanen da aldaketaren urtea baitute. Izan ere, orain arte esime antzerki taldeak antolatzen bazuen festivala, endaiako herriko etxearen partaidetzarekin, ondoko urtetik aurrera, endaiako herriko etxearen kultura zerbitzuak du antolatuko festival berezi hau. Berezia bada, astapenetik festivalaren erburu helburuetariko bat kultura eskuragarri izatea izan baita eta horregatik astapenetik sorkuntzalanak endaiako auzo batzuetara iristen da baita magen ospitalera edo erretreta etxera ere. Horiekola erran bar da hala ere festivalaren bihotza gazteluzar frontoiaren eremuan kokatzen dela. Bertan sortzen duten herriskan iragaiten baitira emanaldi gehientsuenak. Ogelipuze endaiako kultura saileko zuzendarian dezagun. Erriska ikusiko duzue, hor uh, zinez landu izan nahi dugu uh, apainketa, esenagrafia, uh, eh, egiteko leku goxo bat nun egoiteko be, bi, bi artean, edo pausatzeko, pausa bat egiteko, eta gero uh, ostatua, dianaria, zinez leku goxo bat nahi dugu egin, aurren txokoa beti hori izanen da, eta programaziotik, ikusgarrien programaziotik kanpo ere, be, beste proxamen batzu bat dira, eta erraten zenuen transmisioa gai hartu dugu be, topaketa bat antolatzeko. Bai, transmisioaren gaiaren inguruan, topaketak burutuko dira larun bat eta igande goizetan, hainbat konpainekin eta oroar ikuskizunei begira, erranen dugu, aurten ogoita bat konpainia profesionalek ogoita mezortzi eman aldi dituztela gaur hasi eta igande bitartean. Ogeli puze. Bai, baditugu orduan hogei bat konpani, eta badira ikusgarriak euskaraz, badira ikusgarriak aurrentzat, edo gaztentzat, elduentzat, uh, badira hizkuntzari gabeko ikusgarriak enbat ere, orduan zinez denentzat bada aukera. Bandaiako kultura saileko zuzendari den Ogelipu zeren adirazpen hauekin gelitzen gara, ikusten duzuenez orotariko eskaintza izanen da, gaur hasi eta igande bitarte, aurtengo antzerkiaren maiatza festivalean, eta gaur jabiatuko da beraz, eh? endaiako mendizolan kulturgunean festivala. emanaldi berezi batekin gainera. Sime Jantzerki taldeak Magen Hospitaleko paziente eta langilekin sortutako 426 g izeneko antzeslana estrenatuko baitute gaur gaueko zortzi terdietan. Eta setasunak nahi badituzue, egitaragoaren berri izateko, onako webune, jotzea gomendatzen dizuek ubebikoitzeroaldiz.andaimarratsoa kultur.fr webgunera.